Radio Sova, Sova, Dobro večer, dragi slušatelji. Evo nas u studiju. U subotu nam se nešto kuha, a što točno otkriće nam Marin Butarac i Bruno Ravlić, koji su krivi i odgovorni za odličan parti koji se sprema već ovaj vikend u subotu 16. studenog u Harteri. Dobro večer, dečki. Dobro večer svima. Dobro večer. Mi? Evo, dobro, sprema nam se ovaj... Radno, humorno. <laughs> da, da. Baš Sprema se, dakle, pripreme se već pomalo ovoga pri kraju totalno, ili... da, u, punom pogonu. U punom pogonu se sve sada privodi kraju. Iščekujemo ovaj event koji kreće za još tri noći ili tri dana kako da. to sročiti. Super, ima tu puno posla znači. Ima, ima, ima stvarno puno posla, pogotovo ono- radimo zadnjih, zadnjih tjedan dana ne stajemo. Od kad, se, od kad dođemo doma ovaj, iz posla, direktiva na drugi posao i nema stajanja. <laughs> Odlično, svaka čast. E, za početak se predstavite našim služiteljima. S kim ja uopće imam priliku večeras razgovarati? Pa evo, ja ću započeti. E, moje ime Bruno Ravlić. Ja sam ujedno i izvođač i organizator na Paperworksu Hartera Ehm, možda me poznajete pod imenom Bran Slay, po time nastupam već po rijeci kroz e, zadnji event mi je bio recimo u Karolini zajedno sa kolegom Butorcem koji sjedi <laughs> preko puta mene, imali smo zajednički set koji je trajao dva sata, to je bio back to back, mi smo ovoga e, dvije, dva mlada talenta bi se usudio <laughs> nazvati koja... E, snage. Da, da, da, dvije riječke snage koje E, ciljaju da populariziraju house muziku u riječkom području, isto tako i u cijeloj Hrvatskoj. Evo, ja sam ovaj Marin Butorac, znači kolega od e, Ravlića <laughs> u Alterni i evo isto ovo što je on rekao sve, znači tako isto vrijedi za mene, ja sam isto ovaj e, i DJ producent i evo skupa gradimo ovaj neke bolje budućnosti. Neke bolje budućnosti, da, da super. tako <laughs> reći. Večeras je znači, duo kompletiran. E, Hartera, bivša tvornica papira, se ponovno budi. Znamo da se tamo puno toga događa, puno toga se zapravo dogodilo, ali u zadnje vrijeme nekako sve manje. Pa evo, kako ste se vi odlučili baš za taj prostor Hartere? Pa evo, prvenstveno mislimo da je to jedinstveni i unikatan prostor jer e, znači znamo i svi kako je to bila tvornica zapravo zadnjih 100, 180 godina da je radila, to jest do 2005. kad se ugasila i e, zato jer mislimo da je stvarno ovaj prostor koji smo mi izabrali da je poseban sa cijelim tim svojim ambijentom koji ćemo mi naravno i osvjetliti sa, sa svakakvom rasvjetom i stavit ćemo ovaj... I e, isto tako, da se nadovežem, cilj je to e, mlađim, mlađoj populaciji, studentima, privući ih da posjete Harteru, jer evo recimo ja prije organizacije ovog eventa uopće nisam prošao po tim prostorima i halama prije toga i baš radi toga ljudi imaju priliku tamo proplesati, čuti novu muziku, e, upoznati nove ljude, a isto tako vidjeti kako je u biti ta hartera bila veliki dio riječke povijesti i kulture, jer E, šteta da tako veliki prostor bude zapostavljen i da se ne koristi. Istina, slažem se sa vama. E, htjeli bismo iz prve ruke saznati što nas sve to očekuje ove subote. Ulaz, e, ko će nastupati? pa evo, puni, puni line-up, imamo trenutačno nastupa Dikla, Soul Freak, Bransley, odnosno ja, Full Ferry i Marin koji je Risep pod svojim aliasom. <laughs> takav isti timetable. možete očekivati od Full Ferija koji je naš headliner za takav event dolazi na Drito iz Zagreba e, kako bi podržao nas i predstavio isto tako svojih nekakvih novih par stvari. On je ove godine objavio zadnji single Zatvaran coca rola koji se vrti na e, raznim radijskim postajama, tako ja mislim isto i na vašima, ako se ne varam, možda mi to spomenu, možda i ne. Uglavnom, uh, bit će isto znači, tako... Ljudi. <laughs> Da, znači ljudi, znači, znači, znači ljudi. Uglavnom uz DJ sastav bit će i street artisti i performeri. To, to je znači tim ljudi koji će e, uz publiku, uz njih plesati i izvoditi nekakve e, akrobacije E, to ne, ne, želimo puno govoriti detalje o tome, to ćemo ipak pustiti da. onako da, da dođete i osjetite sami to. Evo. A ulaz? Recimo, ulaz će se znači, naplaćivati putem donacija, bit će donacija od 20 do 40 kuna, tako da kako ko može, kako može i kako, ko, želi. Evo, mislim da je stvarno pristupačna cijena za svih. I... Ma naravno, svako će izdvojiti koliko može. E, ovaj događaj organizira Alterna, to ste zapravo vi. To je nas dvoje i isto tako kolega Dino Damjanović koji je naš e, trenutno nema. trenutno jer je nema. na poslu. <laughs> Tako je, da. Mi s posla na posao, e, organizacija i evo, nadopunjavamo se jednostavno. Da nema jednog od nas ne bi mogli se ovo napraviti, tako da svi donosimo nešto. Isto tako bi volio samo nadopuniti da možete očekivati i to jest Butras će to bolje objasniti, project mapping, projection mapping, projection odnosno, mapping, da. to je njegov znači, dio. E, dobro, to sam ovaj, izučio na edukaciji vani dok sam studirao u Berlinu, sad sam se vratio u petom mjesecu i to je uglavnom znači, projekcijska tehnika kojom, koja se, kojom se putem vizuala koje se e, projiciraju na neke trodimenzionalne e, plohe može totalno iskriviti percepcija kako mi vidimo zapravo te, te vizuale i uglavnom isto ovaj, nek e, slušatelji dođu pa će vidjeti. Pa će to vidjeti jednostavno. je zanimljivo ovaj, da, tehnika. Da, Uglavnom nešto je, vrlo posebno i treba se doživjeti da se vidi kako u biti taj stage će biti osvjetljen sa tim e, efektima i vizualima. Isto tako i hale koje će biti uh, tamo u Harteri. Ma sve će se to ono, lijepo uklopiti u, Harteru. Tako da eto. E, mislite li da u Rijeci ima zainteresiranosti za elektroglazbu i zapravo ovakvu vrstu uh, partija? Da. Šta mislite? Mislim da da, pogotovo sad u zadnjem periodu sve više vidimo da niču eventi na Facebooku, normalno jer su društvene mreže broj jedan za marketing i prikaz novih eventa i novih mladih nada. E, mi smo ujedno jedni od tih koji pokušavamo nešto novo, pokušavamo popularizirati tu glazbu, odnosno ne toliko popularizirati da bude komercijalna, već e, čisto ukazati ljudima da postoji drugi oblik e, zabave, a ne samo standardni klubski izlasci kao što su u Rijeci do sada. baš zbog ove hartere nadamo se da će Rijeka malo ovoga oživjeti i još više pružiti priliku za buduće evente koji slijede u 2020. A koje već imamo možda u planu, ali ne želimo ni, ništa gore za tome <laughs> još. pa eto, ako ima da. zainteresiranih, e, onda nema druge da te iste i pozovemo u subotu, jer će biti, sigurno biti odlično i e, zabavno. A naravno pozivamo i one koji možda ne slušaju to vrstu glazbe, ali sigurni smo da će ih ritam povesti i da će i oni zaplesati. A i studenti naravno da se malo opuste od ovih svih ispita silnih. Mm, definitivno. da. Eto. Dečki, hvala vam puno na razgovoru. Hvala, hvala i tebi, hvala Eto. vama. Hvala. hvala vam, dragi slušatelji, i, I vidimo, vidimo se u subotu. 16.11. u Karteri. Od 9 sati. Tako je. <laughs> <laughs> Paola, povedi.